Par visu pasauli tu valdi Dievs, kalnu virsotnēs ikvienā saulietā. Tiecos es pēc tā visvairāk vēlos, lai nāc un valdī mani kungs par visu pasauli. Tu valdi Dievs, kalnu virsotnēs ikvienā saulietā. Tiecos es pēc tā visvairāk vēlos, lai nāc un valdi mani kungs, valdi mani kungs, savā spēkā pār visām vēlmēm, katrā grūtībā tu esi Dievs, mans radītājs, tev lūdzu valdi mani kungs katra doma un laik viens mans vārds, lai mana dzīve, kungs, pauž to, kāds esi tu, jo tu man gluži viss, nekas nav dārgāks vēl. Tev lūdzu valdi mani, kungs, valdi mani, kungs, savā spēkā par visām vēlmēm, katrā grūtībā, Tu esi Dievs, mans radītājs, Tev lūdzu valdi mani, kungs, valdi mani, kungs, savā spēkā par visām vēlmēm, katrā grūtībā. Tu esi Dievs, mans radītājs, Tev lūdzu valdi mani, kungs, Tev lūdzu valdi mani, kungs. Dievs, tiešām, kungs, ka mēs varam šodien nākt un izvēlēties, kungs, būt tavā priekšā. Tavs tēvs, ka mēs varam izvēlēties, kungs, atzīt Tev par mūsu kungas, par mūsu glābēju, Dievs, un pajauties uz Tev, Dievs. Paldies, Dievs, tēvs, ka Tu viss esi paveicis, kungs. Paldies, ka pie krusta viss ir piepildīts, tēvs. Ka mums ir sagādāt glābšanu, Tavā dēlā Jēzu Kristu pestīšanu, Dievs. Slāva Tev, kungs. Paldies Tev, kungs paldies, ka arī mūsu mēls tēvs var to apliecināt, Dievs, ka Tu esi kungs pār visam un ka Tavs vārds ir pār visam, Jēzu. Jēzu, Tavs vārds pār visiem vārdiem. Slāv Tev. Reiz ik vienam mēle teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlīt. Reiz ik vienam mēle teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais iegūpējs, kas izvēlās tūlīt. Nāc, savas rokas paceļot, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku. Savā mīlestībā nāc un mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinīm un tavai taisnībai jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Vai ir tev kāds līdzīgs, un kurš gan cits savu dzīvību pārmāc? kurš atlīdzināt spēj to. Visa radība raugās uz tevi bijām, tu gādā par visu, ko veidojies. Savas rokas paceļu, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku savā mīlestībā nāc un mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinī un tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pārveidoji. Es rokas paceļu, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku. Savā mīlestībā nāc un mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinī tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Ķeni godībā, tas neizsakāms ir, cik cienīgs tu. Liekas esmu vājš, kas vien pieder man, tas viss ir tavs. Par dziesmu vairāk dodu Tev, kā izteiktā spēja, es zinu to neprasī man. Daudz dziļāk uzlūko Tu, cauri jārienei, Tu sirdī ieskat man. Es atgriežos, kur slāvā plūst no sirds, pie tevis, mans Dievs, pie tevis, Jēzu. Piedod, kungs, kad esmu kļūdījies, par tevi, mans Dievs, par tevi. Es atgriežos, kur slāva plūs no sirds, pie tevis mans Dievs, pie tevis Jēzu. Piedod, kungs, kad esmu kļūdījies, par tevi mans Dievs, par tevi Jēzu. Jā, kungs, tā tiešām pasakos mēs varam atgriezties pie Tevis ik brīdi, kungs. Tad, kad mēs jūtamies vāji, ka mēs varam nākt pie Tavām kājām, Tu mūs atjauno, kungs. Ka Tu mūs iznes uz savām rokām caur visām grūtībām, kungs. Paldies Tev, ka Tu mums piedod ikvienu grēku, kungs. Ikvienu nepareizu rīcību, kungs. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam tevi saukt par savu tēti. Mēs varam saukt tevi par savu tēti, kungs. Tiešām paldies Tev. Paldies Tev par šo laiku slavēšanā, kungs. Vienkārši, kur mēs varam runāt ar Tevi, slavēt Tevi, kungs. Paldies Tev. Paldies Tev, ka Tu esi tik brīnišķīgs ka tu esi tik mīlošs. Paldies Tev, Jēzus. Tas nav vārdiem aprakstāms. Nav neviena dziesma, kas izteikt mūsu jūtas pret, pret Tevi, kungs. Vienkārši paldies Tev, ka Tu esi. Jauns gads ir iesācies. Šis ir pirmais dievkalpojums, kad mēs tiekamies kopā jaunā gadā. Un ja mums pat jāatskatās uz atpakaļ ir, tad es neuzskaitīšu, kas tur ir īsti noticis. Kaut arī ir lietas, kuras mums Dievs saka, kad skaitiet tās svētības, kas ir bijušas. Viņš saka, atcerieties tos labos darbus. Stāstiet par tiem arī saviem bērniem un bērnbērniem. Tātad ir bijušas daudzas lietas arī iepriekšējā gadā, bet man šķiet tā ir tāda ļoti liela Dieva žēlstība, ka mēs esam joprojām šeit. Un no sevis es zinu, Kad es kādā brīdī esmu varējis būt ietiepīgs, vai es esmu varējis domāt par Dievu, tā kā es domāju, kā man, kā es esmu sapratis varbūt, un varbūt, kad man saka no malas cilvēka, bet varbūt ir savādāk. Tad vienalga es esmu ietiepīgs, un es tikai ar to visu saku, ka Dievs ir pacietīgs ļoti. Dievs ir ļoti pacietīgs ar mums ikvienu. Uh, gribēdams, ka mēs uh, ik viens nākam pie patiesības atziņas un iemantojam mūžīgo dzīvību. Tāpēc man ir ļoti liels tāds iepriecinājums apzināties, ka Dievs, mēs joprojām šeit esam. Tu vien zini, kā mēs līdz šeit nenonācām. Bet paldies Dievam. Un, un skatoties nākotnē, šī iespējams ir viena no tām reizēm, mēs esam dzirdējuši, kad cilvēki saka, ir labi, ja viņi saka, Dievs vien zina. Bet citreiz cilvēks saka pilnīgi pretējo, un tie ir patiesībā melni, jo satans nezina visu. Bet Dievs tiešām vien zina, un šis ir tas īstais brīdis, kad mēs sakam, Dievs vien zina, kas viss būs precīzi. Šeit neatceļās praviešu dāvans, jo ir praviešu dāvans, ko mēs zinām, ko Dievs lieto, un kas arī mums runā un stāsta un liecina par nākamām lietām, kas notiks. Bet Dievs ir tas, kur rokās ir mūsu rītdien, Dievs ir tas, kur rokās ir viss nākamais gads, un arī mēs paši – Jo viņš ir tas, kas dod dzīvību un elpu, un mēs to zinām, un ir labi ar tādu arī <clears throat> apziņu dzīvot, jo eh, gan psalmi, gan jaunā darībā mēs lasām, nedaudzina sevi gaidīdams kaut ko ievērojam no tikko kā austošas dienas, tu taču nezini, kas šodien notiks. Mēs pat nezinām, kas šodien notiks. Un mēs gribam saplānot savu dzīvi tik vien tālu, cik vien tas mums liekas, ka vajag. Un uh, Nu tad jūs, kas sakāt šodien vai rītu, mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, jūs taču nezināt, kāda jūs dzīve ir rītu, jo tā ir kā tvaiks, kas uz īs brīdi redzam un tad izgaist. Un šeit nav runa par to, ka mums nav jāplāno. Noteikti, ka nē. Bet mēs kādā brīdī gribam visu paņemt savās rokās un nospraust, tā ir jābūt. Un kad pienāk brīdis, kad izmainās un nenotiek pēc mūsu prāta, tad ir vilšanās. Tad ir vilšanās. Es atceros, mums jau no laika gala nu, arī draudz sākumā, Sems, mācī, mācītājs Sems tajā laikā, viņš sastīja turēt visu kā uz atvē, ar atvērtu roku. Tad, kad mums tiek kaut kas uzticēts vai iedots, vai mēs kaut kur esam, nu, tīri praktiskām lietām līdz jebkurai citai, ka mēs viņu neesam sažņauguši, ka tā nav manējā, tas nepiedara viss man tikai. Mums pat, ja ir dots, tad mums ir jāvar arī to atdot. Tas kungs ir tas, kas to dod, un viņš ir arī tas, kurš spēj ņemt. Amen? Tā ir? Tā ir. Tāpēc dzīvosim ar, ar, ar iespēju Dievam darboties mūsu ikdienā, mūsu dzīvē, pieļaut iespēju, ka nenotiks viss tā, kā mēs esam iecerējuši un plānojuši, jo viss ir Dieva rokās. Taču uz ko es ceru šai nākamā gadā, ir, ka mēs katrs piedzīvosim Dievu vēl personīgāk ka mēs vairāk un vairāk būsim tie, kas ēd cietu barību un ne pienu, ka mums būs vēl vairāk piedzīvojumi ar Dievu, ka mēs vēl vairāk un vēl vairāk staigāsim svētā gar vadībā. Tas ir evaņģēlijs taču ar spēku. Tas vārds, ko mēs lasām, tā visi patiesība, kas, kas reāli darbojās šodien. Un eh, man patīk to atkārtot. Es vienkārši esmu iepriecināts, kad mēs lasām un redzam, Dievs tavs vārds strādā. Tā kā mēs lasām, Mēs izējām laukā, mēs esam šeit, un tas viss strādā. Tas ir brīnišķīgi. Jā, un, uh, un staigājot šajā svētā garā, es ticu, ka mēs arī pildīsim Kristus pavēlu, ka vēl daudzi, jo daudz tiks aizsniegt, ka vēl daudz dvēseles tiks izglābts. Šodien mēs parunāsim par kādu lietu. Un ar to, ko es gribu sākt, uh, ir uh, ar evaņģēliju, kad mēs, kad mēs nācām pie Dieva. Kā mēs nācām pie Dieva? Kurš no jums nāca pie Dieva ar evaņģēliju vēst, kur skan aptuveni tā, ka um, Dievs ir mīlestība. Dievs ir žēlsirdīgs Dievs. Viņš piedos visus tavus grēkus. Tev jāatgriežas no Dieva, jo tad tev problēmas tiks atrisināts. Dievs ir labs, viņš noliek tavus grēkus tālāk nekā rīt no vakariem. Tev vajadzīgs, tev vajadzīga ir glābšana, nāc pie Kristus, viss, viss atrisināsies. Dievs ir labs, viņš ir brīnišķīgs. Man liekas, ka viena liela daļa mēs taisni tiekam uzrunāt ar šo evaņģēli, ar to labo, kas ir patiesība. Tā ir patiesība, ko es saku. Nu, mēs zinām, ka Dievs ir mīlestības Dievs. Tā ir viņa rakstura īpašība, kas ir, ko mēs nevaram nosaukt, ka Dievs pats ir tikai mīlestība. Bet viena no viņas čautnēm, vai kā mēs redzam Dievu vai piedzīvojam, ir, ka viņš ir ļoti mīlošs Dievs. Jo tik, tik vien ļoti viņš mīlēja pasauli, ka viņš deva savu emzušo dēlu, mēs zinām. Un vēl citas par žēlsirdību, par labestību, ka viņš ir pacietīgs, viņš ir uzticams. Un mēs bieži vien arī esam nākuši pie Dieva tieši caur šo vēsti. Un, eh, un tā ir patiesība, bet taču ir otra puse, ko mēs sākotnē iespējams nemaz nepastāstam. Šobrīd es runāju par to vēsti, kādu mēs nesam cilvēkiem, kad mēs viņus uzrunājam, jo šodienas temats ir, temats, nosaukums, galvenā doma ir atgriezties no grēkiem. Tad mēs, kad mēs ejam ārā, kad mēs sludinām citiem, kad mēs aicinām cilvēks atgriezties no grēkiem, tad parasti izskan šī vēsts, ka Dievs ir mīlestība, Dievs ir labs. Taču bieži vien, es zinu pie sevis vismaz, sakiet, ja tā nav, ja jūs, ja jūs pirmais, ko jūs uzrunājat, ir atgriezies no grēkiem, Slavu Dievam! Es zinu, ka pie sevis es, es pārsvaru arī sāku ar to, ka mēģinu piesaistīt cilvēku uzmanību ar to, kas varbūt ir pozitīvs. Un uh, ir labi, ja tam vienmēr sako otra daļa par to, ka Dievs ir arī taisnīgs Dievs. Dievs ir visspēcīgs Dievs, Dievs ir uguns, kas iznīcina. Dievs ienīst grēku. Un ka grēka alga ir nav, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Es saku, mēs bieži paliekam pie vienas daļas un nepastāstam otru daļu. Un tāpēc es esmu pārliecināts, ka daudz cilvēku, kuri atgriežas pie Dievu, daudz cilvēku, kuri varbūt kādā brīdī pat nonāk un ir draudzē, arī šeit starp mums, kāpēc viņi vairs nav šeit? Kāpēc cilvēks aiziet no Dieva? Kāpēc viņš pat nav runa varbūt tieši par draudzu? Bet kāpēc ticīgs cilvēks, kurš ir noticējis, kāpēc viņš kādā brīdī arī aiziet no Dieva? Un tad ir iespēja, vai nu viņš nav dzirdējis šo, otra daļa par to nepieciešamību atgriezties no grēkiem. Nepieciešamību dzīvot svētu dzīvi. Vai nu viņš vienkārši to nav ņēmis vērā, ja pat viņi ir pastāstīti. Un tas ir tas, kas ar laiku cilvēkam ļauj rīkoties un domāt, kā viņš grib. Pazūd šī dieva bība, pazūd šī, šī iestāšanās pret grēku pazūd šī atziņa par atgriešanos no grēka. Kas tas ir? Jēzu, tavs upurs, tas nebija, lai mēs iemantotu tavu mīlestību tikai. Jēzus nāca, lai glābtu pazudušo. Viņš nomira pie krusta, lai glābtu pazudušo. Un šodien mēs runāsim par to, ka mums ir jāatgriežas no grēkiem. Man liekas, ļoti brīnišķīgs sākums. Jauns gads, jauna iespēja. Mēs runājām bieži vien, ar ko tu esi apņēmies šogad? Es apņēmies atgriezties no grēkiem. Pat tā būtu ļoti laba apņemšanās. Jūs ziniet, tas jau nav vienreizies notikums. Tad, kad mēs nākam pie Dieva, slāv Dievam, mēs atzīstam Dievu, mēs nožēlojam savus grēkus, mēs nākam. Taču mūsu ikdiena parāda to, ka mums atkal un atkal ir iespēja skriet atpakaļ pie Dieva. Un mums nevis iespēja, bet vajadzība pēc tā. Un arī šodien ikvienam no mums var būt vajadzība atkal un atkal – skriet atpakaļ pie Dieva, atkal atgriezties no grēkiem. Tas, ar ko, ar ko Jēzus sāk sludināt, pirmie vārdi, ko viņš teica, ir atgriezieties no grēkiem. Viņš nesāk stāstīt, Dievs ir mīlestība, jums vajag izglābties. Bet viņš konkrēti norādīja uz vajadzību atgriezties no grēkiem, lai iemantot glābšanu. Ja šodien tiešām mēs sākam no otras puses šķietam. Tad, kad apustuļi gāja, tad, kad pirmie mācekļi gāja, viņi gāja tieši ar to pašu. Viņi sāka ar to atgriezieties no grēkiem. Apustuļu darbos 2.38. Tad, kad tie rakstmācītāji un tie apkārt stāvošie cilvēki, viņi saprata, ka viņi ir izdarījuši kaut ko nepareizi, kad viņi ir tie tiešām, kas piesit Jēzus krustā. Tad viņi saka, ko mums būs darīt? Un pirmais, ko viņiem atbild, ir atgriezieties no grēkiem, lai mēs saņemtu piedošanu, lai mūsu grēki tiktu piedot, lai mēs saņemtu svētā gara dāvanu. Man patīk, mēs bijām kādu laiciņu atpakaļ Jelgavā bija pasākums. Slavēšanas pasākums, un tur viens vīrs, viņš stāstīja par notikumu, ka viņš bija slimnīcā. Viņu ielika slimnīcā, viņš tur braucis ar ritem, bija kritis un lauzies un ko. Un tik vien aizrautīgi viņš stāstīja par to, ko viņš darīja tur. Viņš saka, man tur vienkārši bija jābūt, viņš stāst. Jo tas, ko es varēju darīt visiem pēc kārtas, stāstīt, tev jāatgriežas no grēkiem, savādāk nonāks ellē. Un viņš to tik vien ļoti uzsvēra, un patiesībā nu, tā jau arī ir. Tas ir tas, ar ko Jēzus sāk, tas ir tas, ko mācekļi pirmo stāstīja. Viņi neaicināja cilvēks pie Dieva nāca, Dieva mīlestībā, viss ir ļoti skaisti, viss ir saulaini un rožaini. Viņi sāka, mums ir vajadzība atgriezties pie tēva, jo grēks ir tas, kas mūs šķir no viņa, un nav citu variantu. Mums tas ir vajadzīgs. Tāpēc es ticu, ka mums tas jāņem vērā, un, un mēs varam būt pat ļoti radikāli, mums tas ir piemērs, nu Jēzus ir piemērs mums. Mums ikvienam, ikvienā dzīves situācijā, kā mums rīkoties, ko mums darīt. Un viņš ar to arī gāja, atgriezies no grēkiem. Atgriezies no grēkiem. Un viena lieta ir to, ka mēs ejam pie citiem. Un šī bija tāda pirmā daļa. Bet vēl svarīgāk ir, ka tas sāk attiekties uz mums. Kad mēs to vēršam uz sevi maziņi atkāp vēl par iepriekš. Tas pats Jona. Es pierakstīju kā piemēru, man liekas, ļoti labs piemērs. Jona, lai kā viņš tur muka, kad Dievs viņu aicināja, ej uz Ninivi, pasludin viņiem. Viņš tur muka un izvairījās, bet vienalga, kad viņš nonāca, ko viņš stāstīja? Dievs ir mīlestība, jums tāpēc vajag nākt atpakaļ. Nē, jūs gaida tiesa, ja jūs neatgriezīsiet no sav, neatgriezīsieties no saviem grēkiem. Viņš nāca ar vēstu, jums ir jāatgriežas no saviem grēkiem. Tātad viņiem ir jānāk atpakaļ no, no kaut kā, un mēs redzam rezultātu, kas notiek. Viņi pārdomā, pilsētas vadība saprot, jā, tiešām, ka mums ir jāatgriežās. Un varbūt Dievam paliks žēl. Viņi ietepjās maisos, viņi tup pelnos, un Dievs apžēlojas. Un Jona pēc tam, protams, pārdzīvo. Es jau zināju, ka tu esi labs Dievs. Es nemaz negribēju tāpēc iet, jo es zināju, ka tu apžēlosies. Bet stāsts ir par to, ka viņš gāja un sludināja, jums ir jāgriežās atpakaļ. Jums ir jāatgriežās atpakaļ. Un tas ir ikvien, ikvienam no mums. Man ir jāatgriežās no saviem grēkiem, jo es gribu Dievam tīkams. Es gribu, lai Dievs man lieto. Mēs runājam par evaņģēliju ar spēku. Mēs runājam, ka mēs gribam būt Dievam derīgi. Un tas nevar notikt, ja mēs paliekam savos grēkos. Jēzus nāca, lai mūs izglābtu no mūsu grēkiem, nevis mūsu grēkos. Ja? Viņš atnāca, lai mūs izglābtu no mūsu grēkiem, lai viņu mums nebūtu, nevis lai mēs viņos paliktu un dzīvotu. Jo interesanti, tā es iztēlojos, kad mēs nonākam, gribam nonākt pie Dieva, taču daļa, man roka ir mans grēks, vai mana acis ir mans grēks. Un tā ir daļa no manis. Un ja mēs zinām, ka nekas nesvēts vai nešķīsts, nenāk Dievu priekšā, kā mums liekas, kur es palikšu ar savu roku? Vai kā, kā, kur es palikšu ar savu aci? Vai ar savu kāju? Jo tā ir mana būtība, tā ir mana daļa. Ja es izvēlos tajā palikt, ja es izvēlos palikt ar savu roku, kas ir mans grēks, vai ar savu aci, vai ar savu kāju. Nekas nesvēts vai nešķīts, nenonāk Dievu priekšā. Kā tad mēs domājam sev piemānīt, vai Dievu piemānīt un neatgriezties no šī grēka, un tomēr iemantot glābšanu? Lūkas evaņģēlijas trešā nodaļa, no 8. līdz 14. pantam, un Jānis Kristītājs to saka, tad nu nesiet patiesus atgriešanās augļus, un nesāciet pie sevis sacīt, mums ir Ābrahams par tēvu. Jo es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahamam bērnus. Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes. Katru koku, kas nenesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī. Un ļaudis viņu jautāja, ko tad mums būs darīt? Bet viņš tiem atbildēja un sacīja, kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav. Un kam ir pārtika, lai dara tāpat – bet arī muitnieki nāca kristīties un to jautāja, mācītāji, ko mums būs darīt, tad viņš teica, neņemiet vairāk, kā jums nolikts. Bet arī karievi to jautāja, ko tad mums būs darīt? Un viņš tiem atbildēja, neaplaupiet nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu. Tā tad atgriešanās augļi ir kaut kas pilnīgi pretējs tam, ko mēs esam līdz šim darījuši. Tas, no kā mēs atgriežamies, ir pretēja rīcība tam, kā mēs līdz šim esam dzīvojuši. Un interesanti gan, ka pie tie 11. pantā, kam divi svārki, lai dod tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai dar tāpat, nav pat par tādu kaut ko sliktu, no nu, tādu, ko, kas varētu būt mans, mans grēks tādā mērā, kā es daru kaut ko. Šeit ir vairāk pat runa, redziet, Dievs uzlūko sirdi, viņš saka, ja tev ir, un tu redz, ka tavam brālim nav, tad nedara vairs tā, ka tu patur sev tikai bet dalies tajā. Protams, šeit arī ir tālāk par to, ka mēs ņemam to, kas nav mūsu, vai mēs, nu, lai kāds tas būtu grēks, kas zadzis, lai vairs nezod. Tātad atgriešanās no grēka ir pilnīgi pretēja rīcība tam, kā mēs esam dzīvojuši, vai ko mēs esam darījuši, vai kas ir bijis tas mūsu. Jo tā ir, ka ticīgs cilvēks patiesībā var iesprūst savā ticībā. Ar to, ka viņš ir pieņēmis kādu lietu, viņš ar to mierīgi sadzīvo. Un tā lieta, es šajā brīdī runāju par grēku. Un ir iespēja ar to sadzīvot. Tātad grēku nožēlu un atgriešanās no grēkiem. Un mēs nevaram jaukt, mums patiesībā ir jāizšķir nožēla un atgriešanās no grēkiem, jo tas nav viens un tas pats. Tad, kad cilvēks nožēlo, kad viņam birst asaras, viņš pārdzīvo, tas vēl nenozīmē, ka viņš ir atgriezies no grēkiem. Ir piedzīvots, ka cilvēks šķietam tiešām ir žēl. Viņš tup uz ceļiem un raud. Viņš saka, man ir, man ir žēl, piedodiet man. Bet tad, kad viņš pieceļās kājās, tad viņš paliek tajā pašā. Un nav atgriešanās no grēkiem. Tad, tad nožēla pat par sevi neliecina par atgriešanos no grēkiem. Tas nav viens un tas pats. Atgriešanās no grēkiem ir rīcība, kas ir pilnīgi pretēji. Un ja nav pat nožēlas, tad patiesībā cilvēks neprast nemaz piedošanu. Ja nav, ja tas nesākās ar nožēlu, ar, ar atziņu, tad cilvēks neprast piedošanu. Un tad Dieva žēlstība nemaz nedarbojas viņa dzīvēm jo viņš neprasa to. Viņš neprasa piedošanu. Viņam nevar tik piedots, jo viņš neprasa piedošanu. Jo Dievs redziet, no, no savas puses viņš jau ir paveicis visu, lai piedot. Viņš ir izdarījis visu, lai mums būtu piedots, lai mēs dzīvotu svētu dzīvi. Viņš savu gājienu ir izdarījis. Un tālāk ir jautājums, vai mēs atbildēsim? Vai mums būs šis pretreakcijas, tā, tās solis no mūsu puses? Jo kādā brīdī mēs tā arī stāvam un dzīvojam. Dievs, kamēr tu nepagudināsies manā dzīvē ar to, vai ar to, vai ar to, es nekustēšos, vai es nedarīšu, vai es neticēšu. Patiesībā viņš jau visu ir izdarījis. Mums kā ticīgiem cilvēkiem jāsaprot, ka Dievs no savas puses ir visu izdarījis, lai mēs dzīvotu brīvībā, lai mēs būtu brīvi no grēka. Romiešiem sastāv nodaļa, man liekas, ļoti skaisti, ja jūs varat piefiksēt izlasam par to, ka mēs esam brīvi no grēka, ka grēks vairs nevalda par mums. Līdz ar Kristu mēs esam nomiruši un augšām cēlušies Kristībā, un mēs piederam viņam. Jo, ja mēs izvēlamies grēkot, tad mums ir jājautā, vai mēs viegli ar to sadzīvojam. Mēs katrs esam piedzīvojuši noteikti, es domāju, simt punkti. Kad mēs izdarām kaut ko nepareizi, tad svētais gars ir tas, kas uzrunā mūsu sirdsapziņu. Ligita, kaut kas nav. Māri, Tev gatī tev arī nav. Kaut kas nav jāmaina. Kaut kas ir jāmaina tā. Kaut kas nav kārtībā. Un tas ir labi, ka vēl svētais gars runā. Tas ir labi, ka mūsu sirdsapziņa vēl ir jūtīga pret svēto garu. Jo, ja tā nav, tad ir jājautā par Dievu klātbūtni mūsu dzīvē. Ja mūs netird vairāk un mēs mierīgi sadzīvojam, tad ir traki. Ir labi, ja mēs nevaram sadzīvot. Ir labi, ja mēs nesadzīvojam ar grēku vienkārši tāpat. Es nesaku par to, ka mēs nekrītam viņā. Mēs atkal un atkal viņā krītam. Atklāsmes grāmatā 21, 27 ir rakstīts ne mūžam, tur nekas, tur nekas neies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo. Nekāds grēks, nekāda negantība. Un mums liekas, kā tas ir iespējams? Bet Jēzu Kristu ir iespējams. Jēzu Kristu mēs esam jauni radījumi. Jēzu Kristu, mums taču ir svētais gars. Mums taču ir tas spēks, mums ir tas, kas mūs vada tajā visā patiesībā. Mums ir tas, kas mums ļauj atzīt, saprast, kas mums norāda uz grēku. Viņš ir tas, kas palīdz mums izmeklēt mūsu sirds un nonākt pie patiesības atziņas. Nu, tā taču ir, mums ir iespējams. Mums liekas, nevelti mēs tiekam saukt par svētiem. Mēs ik viens, kas ticam Jēzum Kristum kā savam glābējam, mēs esam svēti. Ir iespējams dzīvot ar Kristu svētu dzīvi. Tad, kad Ananija un Safīra jaunā derībā pārdeva savu īpašumu un vienojās savā starpā, paturēsim daļu. Un pārējo aiznes nolika apstuļiem pie kājām. Viņi vienojās melot. Viņi vienojās patiesībā melot svētajam garam, kas ir grēks. Taču līdz pat pēdējām brīdim mēs redzam, ka viņiem tik dot iespēja atgriezties. Tad, kad apustuļi prasīja, vai tiešām jūs par tādu maksu pārdevat? Vai tiešām jūs pārdevat par tādu maksu? Un tad bija iespējams pauze. Ko man tagad teikt? Bija par tādu maksu vai nebija? Un ja viņi būtu pateikuši, nē, nebija par tādu maksu, tomēr nebija par tādu maksu, es domāju, viņi nebija, nebūtu miruši. Viņi nebūtu palikuši savā grēkā, viņi nebūtu miruši. Un tas ir piemērs no jaunās derības. Tas nav vecā derībā, kur Dievs vien tā vien šķiet kādā brīdī ar zobenu to vien darkā vicinās un viss krīt pa labu pa kreisi. <laughs> Tā nav. Tā ir jaunā derība. Tas ir tas pats bijājamais Dievs. Un bieži vien tiešām ir jāapskauž, tā vien šķiet, gan katoļi, gan pareizticīgie, no šīm konfesijām, denominācijām pareizāk laikam, ja? Liekas, viņi tiešām tik bijīgi attiecās pret to, kam viņi tic. Viņi vienalga, kas pārējais, bet šo es gribu uzsvērt, ka tiešām liekas tāda bijība no viņiem pret to, ko viņi saprot, kam viņi tic. Un tas ir tas, ko ir vērts ņemt vērā. Un tas ir vajadzīgs mums ikvienam, bijība Dievu priekšā. Visas gudrības, visas atziņas sākums ir Dieva bijība, mēs zinām. Ja jau tie, kas vecajā darībā pieskārās kalnam, tik nomētāti ar akmeņiem, mēs zinām, tad jaunā darība mums saka vēl kaut ko skarbāk. Cik gan lielāks sodu pelnīs tie, kas jaunās darības asins min kājām. Un tur ir paskaidrots, ko tad viņi, kas tad atliek? Atliek briesmīgas tiesas gaidīšana. Ja mēs nicinām Kristus upuru, ja mēs izvēlamies un paliekam grēkā par to, par ko Kristus mīra, lai mēs tur nepaliktu, tad neatliek nekas cits kā briesmīgs tiesas gaidīšana. Un tas ir brīdinājums ikvienam no mums. Bet ziniet, kamēr es, es smaidu šeit stāvu priekšā un smaidu, tāpēc, ka mums vēl ir laiks, mums vēl šodien ir dot iespēju. Kamēr mēs vēl šodien elpojam, mums vēl ir iespēja atgriezties pie Dieva. Kur vien tas vajag, kādā vien lietā, notikumā, dzīves jomā, Mums ir iespēja šodien atgriezties un saņemt piedošanu. Tā kā pirms tam arī lūdzām kopā, varbūt tiešām ir jāizvērtē savas dzīves prioritātes. Varbūt ir kaut kas jau, kas stāv mums Dievu vietā. Varbūt ir kaut kas, ko mēs jau sen esam nolikuši, kas ir mūsu pats, pats svarīgākais jau. Ebrejiem 12, 1 līdz 4 atšķirsim kopā. ebrejiem, vēstule ebrejiem 12, 12. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Tāpēc tad arī kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku? Dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārstību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku. Tātad nolikdam visu smagumu un grēkas un stinas. Un ceturtajā, jūs vēl neesat līdz asinīm pretim pretī turējušies cīnīdamies pret grēku. Mēs vēl neesam iespējams iestājušies tā pret grēku, ka asins pa degunu nāk, citreiz saka. Nu tā, ka tiešām no visas sirds un dvēseles tu saproti, Dievs, tas ir tas, kas man ved vienkārši pazudināšanā. Un man vajag brīvību no tā. Mēs vēl ne, labāk, lai deguns asiņo, nekā mēs ejam uz elvi. Tā ir. Nekā mēs ejam pazušanā. Jūs piekrītat man? un tas nav joks, šeit mēs lasām Dievu vārdā, jūs jau neesat līdz asinīm pretī turiešies. Nu, tā, ka tiešām ar visu spēku jūs atzīstat, jums, jūs gribat, jūs ejat par to, lai būtu šī brīvība. Un šeit es atkal atgriežos pie tā, ka Kristu mums ir brīvība. Kristu jau mums ir dot brīvību. Un kādreiz es iepriekš jau minēju, ka pietrūkst mums šī atjaunošanās mūsu prātā, jo Kristus mums visu ir sagatavojis, viss ir izdarīts. Un mēs esam brīvi, tikai mēs šo brīvību vēl nepieņemam. Mēs vienkārši negribam viņā dzīvot, bet viņa mums ir. Līdzīgi, ka šis pats evaņģēlijs ar spēku, arī jau iepriekš, es piedodiet atsaucos uz kādām reizēm, te, bet tad, kad mēs aicināti esam sludināt evaņģēliju, tad blakus parasti iet un dzietniet slims, izdzeniet ļauns garus, pieceliet mirušus, Tas viss iet roku rokā. Un mēs kādā brīdī gribam palikt pie tā viena. Tas nav atdalāms. Un šeit patiesībā mums arī jānonāk pie atziņas gan tajā, ka evaņģēlijas ir ar spēku, gan arī šajā, ka Kristū mēs esam brīvi, patiesībā šī jau brīvi mēs esam iemantojuši, mums ir jā, jāsāk arī dzīvot viņā. Mums ir jāsāk dzīvot viņā, mums ir jāpieņem, ka tā ir patiesība. Nekas mums nespēj šķirt no Kristus mīlestības, nekāda radīta lieta, nekāda spēka, ne debesīs, ne virs zemes. Mēs esam radīti brīvībā. Mēs lasām, atzīstiet patiesību. Un patiesība darīs jūs brīvus. Šeit arī runa par to, ka pieņemiet savā prātā, saprotiet, pārdomājiet, kad patiesība jūs darīs brīvus. Un patiesība ir tā, ka līdz ar Kristu mēs esam nomiruši, līdz ar Kristu mēs esam augšām cēlušies. Un eh, šeit ir svarīgi, ka mēs nepaliekam tajā iestāšanās pret grēku, ka mēs kādā brīdī varam ieciklēties Grēks, mans grēks, mans grēks, man jātiek vaļā no savu grēku, grēks, grēks, man vajag vaļā no viņa tikt. Jo tad mēs pazaudējam atkal savu fokusu no, no Kristus. Mēs pazaudējam no, no to fokusu, to dzīšanos pēc Dieva patiesībā. Jo mums ir teikts vispirms, dzenieties pēc Dieva, ja, padodieties Dievam un stājieties pretī vēlnam un viņš bēgs no jums. Mēs kādā brīdī gribam iestāties uzreiz pret grēku tā, ka es pats, es pats, bet Dievs vispirms saka, padodieties viņam. Vispirms dzenieties pēc viņa valstības, pēc viņa taisnības. Vispirms meklējiet viņu, vispirms skatieties uz viņu. No kurienes tad mums nāk spēks? No kurienes tad mums nāk tā izdošanās, tā veiksme, tā gribēšana? Tas kungs to dod. Un ja mēs paliekam tai koncentrēšanās uz savu grēku, tad mēs arī tur varam palikt. Visu laiku mēģinot cīnīties tikai pret savu grēku savā spēkā. Bet patiesībā mēs iestājāmies pret grēku ar vēl lielāku spēku, tad, kad mēs padodamies Dievam. Tad, kad mēs sākam dzīties pēc viņu, meklēt viņu, tad mēs vēl vairāk vēl tiekam apbruņot ar visām šīm bruņām, ko mēs lasām, un tad mēs arī varam uzvarēt grēku. Cilvēki netiek glābti ar grēku nožēlas lūkšanu vien. Mēs esam dzirdējuši, ka ir tāda teorija, ka cilvēks pieņem Jēzu, ar to ir gana. Patiesībā tā nav. Mēs neatrodam tādu pamatojumu Dievu, Dievu vārdā. Tad, kad mēs arī cilvēkiem pasunam evaņģēlī, jā, mēs kopā, kopā lūdzam šo lūkšanu, lai viņš uh, Atzīst, jā, es esmu bijis grēcinieks, jā, Dievs, es nāku atpakaļ, es lūdzu Jēzu, vādi man dzīvi, es, es pieņemu Tev par savu glābēju. Tas vien cilvēku neizglābi. Jo ir desmitiem rakstvietu, kas liecina, ir iespēja krist atpakaļ grēkā, ir iespēja pazaudēt pestīšanu, ir iespēja. Un ja mēs domājam, ka tā ir drošība uzreiz, ka mēs esam vienreiz noskaitījuši grēku, grēku nožēlas lūkšanu, tā nav patiesība. Iespējams kaut kur, ka tas atbalsts šai domai ir no romiešiem 10, 90, kur, ja, ja tu ar savu sirdi ticēs ja, un ar mūtu apliecinās, ja es par savu kungu, ja, es izlasīšu. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsies par, par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnību un ar mūtas liecību pestīšanu. Un mēs kādā brīdī gribam palikt pie šī, es esmu ar mūtu apliecinājis, tātad es esmu glābts. Bet patiesībā mums ir jāņem vērā, um, viss konteksts, ko mēs Bībelē lasām, kad ir iespējams pazaudēt, ir iespējams pazaudēt uh, glābšanu. Tāpēc uh, nepaliksim pie tā vien, jo atgriešanās no grēkiem nav tikai vārdos. Atgriešanās no grēkiem ir rīcībā. Atgriešanās no grēkiem ir redzama mūsu darbos. Tātad Dievs no savas puses ir paveicis visu, lai mēs varam atgriezties. Viņš ir izdarījis pilnīgi pietiekami. Jo kas ir Kristūtis, ir jauns radījums, mēs zinām. Un ir rakstīts, kas, kas grēko, tas nav Kristu pazinis. Ja, tā bija. Palīdzēt. Tā man šķiet bija. Jāņu vēstulē bija, kas no Dieva dzimis, tas negrēko vairs. Kas no Dieva dzimis, tas negrēko vairs. Un šeit ir svētais gars, kur tu esi? Tu man esi vajadzīgs. Svētais gars, es gribu dzīvot tā vadībā. Es gribu būt piepildīts atkal un atkal ar to ar visu, kas vien tu esi. Bez svētā gara, bez piedzimšanas no augšas, kā mums pastāvēt? Viņš dziedina kā cilvēku un saka, ej un negrēko vairs. Un mums šodien arī ir iespēja saņemt brīvību. Mums arī šodien ir iespēja būt brīviem. Mums ir iespēja atzīt patiesību. Jūs ziniet, viss, kas paliek apslēpts, viņš tā arī paliek apslēpts. Un tas kļūst par daļu no mums, un kā nu pat mēs runājam, tas paliek pie mums, un tas nenonāk pie Dieva. Ja tas ir grēks, tad tas arī ir mūsu, un tas paliek pie mums. Taču ir iespēja iemantot brīvību. Un mums ir Katram jānonāk tajā punktā, tajā situācijā. Dievs, es negribu vairs tālāk tā. Mums ir jānonāk pie tās atziņas un ir jāspēj to celt gaismā. Tas ir tas, ko mēs lasām Dievu vārdā. Viss, kas tiek celts gaismā, to apspīd gaismu. Viss, ko apspīd gaismu, tas kļūst par gaismu. Ecehiela 11, 18 līdz 20. Ecehiela 11, 18 līdz 20. Kad viņi tur būs atgriezušies un būs izvākuši visus alkus un visas negantības, tad es tiem došu citu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas, lai tie staigā pēc maniem likumiem, ievēro manus baušļus un tos pilda, tad tie būs mana tauta un es būšu viņu dievs. Dievs vēlas mūsos jaunas sirdi. Viņš vēlas, ka mēs dzīvojam kā trauki viņu godam. Viņš grib, ka mēs esam jūtīgi pret viņu svēto garu. Viņš, viņš ir tas, kas mums tiešām neļauj palikt mierā ar grēku. Viņš neļauj mums sadzīvot ar to vienkārši. Ebrejiem 10, 26, 27 ir, jo ja mēs pēc patiesības atzīšanas saņemšanas tīši grēkojam, jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam. Tad neatliek vairs upurs par grēkiem, bet gan briesmīgas tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretinieks. Ja mēs tīši paliekam savos grēkos, tad nekas cits neatliek. Kā gaidīt uz briesmīgu tiesu? Otrā laika 7.14. Un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūks un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem – tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Tas kungs vēlas, tas kungs vēlas, ka mēs esam brīvi no grēkiem, jo viņš neatnāca nomirt, lai mēs dzīvotu savos grēkos, bet lai mēs būtu brīvi no viņiem. Un Dievs vēlas mums lietot. Ir iesācies jauns gads, un šī, man liekas, ir brīnišķīga uh, lieta un patiesība, ar ko mums ir eh, vērts sākt. Un tad, kad mēs esam paši atgriežušies no grēkiem, tad, kad es esmu atgriezies no saviem grēkiem, tad, es, tad kad es esmu kļūs Dievam par tīru un eh, labi lietojamu trauku, mēs varam piemeklēt dažiem vēl kādu līdzību šai lietai, tad mums arī ar to pašu patiesību ir jāiet laukā. Un mans novēlējums ir tāds, ka mēs dzīvojam Dievu gribā, ka mēs dzīvojam tajā patiesībā, ka mēs ejam laukā, ka mēs sludinam evaņģēliju, ka evaņģēlijs šis ir ar spēku un ka mēs arī pastāstām visu patiesību. Ne tikai, ka Dievs ir mīlestība un labs un nāc un viss atrisināsies. Daudz kas izmainīsies un daudz kas arī atrisināsies. Bet tā joprojām ir cīņa. Mēs zinām, ka grēks jau joprojām mūs kārdi, mūs kārdi mūsu pašu kārības un sātans neguļ un arī visu kaut ko piespēlē. Uh, un staigā tur un rūc un grib kādam kaut ko iekost. Bet mums ir tā kunga spēks. Mēs varam staigāt spēkā. Mēs varam staigāt, un Dievs to vēlās. Un lai mēs to darītu, mums ir vajadzīgs atgriezties no grēkiem. Mums ir nepieciešams būt brīviem no tā, lai Dievs mūs varētu brīnišķīgi lietot. Un mēs piedzīvosim šajā gadā, es ticu vēl daudz brīnišķīgas lietas, daudz piedzīvojumus. Mēs sēdīsim ne, nevis pienu, bet cietu barību Jūs piekrītat, jūs vēlaties cietu barību? Un tie, tas ir piedzīvojumi ar Dievu? Jūs vēlaties, es vēlos. Es gribu tā dzīvot. Šis gads būs brīnišķīgs gads, es domāju. Viņš jau, jau pagājušais bija ļoti brīnišķīgs jau. Negaidīt brīnišķīgs. Bet tas, ko mēs vien redzam, man liekas, ir tik vien maz no tā, kas Dievam ir. Tik vien maz. Un tad ienāk tāds prieks un gribās pinkšķēt, ka Dievs ir tik labs. Slavjām. Aizlūksim kopā par vārdu. Kamēr mēs lūksim arī, jūs vēlties, jūs zinat, kad ir jāatgriežās, nāciet, lūksim kopā, sagaidiet kaut vai necik, jo patiesībā uzreiz to vajag. Negaidiet neko, skrieniet atpakaļ pie Dieva. Atgriezīsimies ik viens. Labi, lūksim, pateiksimies Dievam, jo Dievs ir labs joprojām. Debes tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs. Paldies, Dievs, par Tavu žēlstības laiku, kurā dzīvojam. Tēvs, paldies, ka arī šodien, kungs, lai arī pirmā gada dienu, Tēvs, mēs Tēvs paļaujamies uz Tevi, kad arī nākamā un aiznākamā kungs var būt ļoti brīnišķīgi debes tēvs. Kungs, un tu mums esi vajadzīgs. Kungs, mēs lasām, kungs, ka tiešām tu, tu nāc, lai mūs izglābt no mūsu grēkiem un nevis mūsu grēkos, kungs. Tu nāc, lai tēvs mums būtu piedots tēvs. Lai, kungs, mēs staigāt, kungs, no spēku uz spēku, kungs, lai mēs tiktu pārvērst tēvs un, un ietu ar šo evaņģēlī, kungs, kas ir spēcīgs tēvs. Kungs, un mēs staigājam Tavu svētā garu vadībā. Debes Tēvs, es lūdzu, ka Tu mūs dari šķīsts un tīrs, kungs, ka Tu neļauj mums sadzīvot Tēvs ar tām lietām, kas mums ir pielipuši, pieķērušās, Dievs, ko mēs esam pieņēmuši, varbūt kā paši par sevi saprotam jau. Debes Tēvs, mēs lūdzam pēc izmaiņām mūsu dzīvē. Kungs, ka mēs, Tēvs, pavisam savādāk sākam skatīties uz to patiesību, kungs. Debes Tēvs atklāja mums savu grību, atklāja mums savu prātu, Dievs. Palīdz, Dievs, ka lasam Tavu vārdu, Dievs, ka tas iegūst citu Tēvs, uh, Eh, svaru nozīmi, kungs. Debes tēvs, mēs lūdzam, ka mēs piedzīvojam eh, to, ka mēs varam ēst nevis pienu tikai, bet, kungs, cietu barību, kungs. Ka mums ir mūsu ikdiena tēvs piesātināt Dievs ar darbiem, kungs, ar Tev kopā, ar piedzīvojumiem, kungs. Dievs, paldies Tev, kungs, ka tas ir tik vien brīnišķīgi dzīvot ar Tev kopā. Debes tēvs, lūdzu palīdz, palīdz, ka mēs nokratam visu nost, ka mēs, kungs, spējam atzīt, kungs, un spējam to celt gaismā, kungs, ikvienu grēku, ikvienu netaisnību, kas mūs ved pazušanā, kas mūs ved uz elli, Dievs, mēs lūdzam, ka mēs esam brīvi no tā. Es lūdzu pēc pilnīgas brīvības, Devis Tēvs, ikvienam no mums, kas mēs šeit esam. Kungs, lai Tavs svētais gars nedod mums mieru, Kungs, lai tas mums nedod mieru kā taviem bērniem, kungs, kā tiem, par ko tu esi nomirs, Jēzus, un augšām cēlies un dzīves, lai tas nedod, svētais gars nedod mums mieru, vienkārši sadzīvot ar kādu grēku. Kungs, bet ka mēs tiekam brīvi no tā, ka mēs esam atbrīvot, ka mēs iemantojam to brīvību, kas ir tikai no Tevis, Dievs, un, un, un piedzīvojam, kungs, to priektās, piedzīvojam, kungs, to, uh, to sajūsmu, to viskungs, kas nāk līdz ar Tev, kungs, arī, kad mēs ejam un sludinām to evaņģēlī, Dievs, paldies Tev tās, paldies, ka pie Tevis tiešām ir visa gudrība tās, viss, kas vien ir vajadzīgs, kungs, lai mēs iet, lai mēs dzīvot, kungs, lai mēs elpot, kungs, Dievs, jo Tu esi tas, kas arī gādā par mums visās lietās, kungs, Tēvs, paldies, ka Tu esi labs. Kungs, paldies Tev par Tavu patiesību. Dievs, lai Tev ir viss gods un slāv, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, mūsu glābē vārdā, Tēvs, Tev pateicās. Slāv Tev. Šorīt es atvēru bībeli un izlasīju jau, protams, daudzas reizes lasītu vietu. Turiet to par lielu prieku ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, ja citiem vārdiem sakot, ka pārbaudījumu jūs negaidīti piemeklēt. Zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Ar lielu prieku, kuras uzreiz man svētais gars pilnīgi no, nobrauca, un es nevaru atcerēties savā dzīvē nevienu gadījumu, kad es ar lielu prieku teiks, urā, pārbaudīju, <laughs> super! Nu, <laughs> bet tas ir Dieva vārds ar lielu prieku. Un tad ir pamatojums. Tā ir ticības pārbaudīšana, kas rada izturību. Un tad ir nākamais, kas ļoti saskana to, ko gads teica, kas, kas man arī bija tāds, nu, um, sitiens, mēs varam pazaudēt savu glābšanu. Jo ir dievvārds, kas saka, bet kas pastāv, ja iztur līdz galam. Tur ir tā izturība. Kāpēc mums ir vajadzīga izturība? Tas tiks izglābts. Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Tātad tas nozīmē, ka mēs varam savu glābšanu pazaudēt. Es domāju, es nezinu, varbūt tā, tā mums attiecināšana varbūt ir gadījumi tiešām, ka cilvēks uz miršanas mūsu acīs Dievu viņš tiek izglābts. Bet mums, kur Dievs ir izglābs laicīgi, lai mēs viņam kalpot, mēs varam to pazaudēt. Un tad es, um, man tā ienāca prātā, mēs ļoti pārdzīvojam par tiem, kas ir bijuši draudzeni, kas draudz ir pametuši. Uh, bet vai nav tur arī mana vaina bijusi pie tiem cilvēkiem, kuriem es esmu liecinājis par tiem, ka es savu neesmu Lūk, par iesākumu arī pateikusi, ka nu neceri, ka būs tā dzīve viegla, būs pārbaudījumi, būs smagi pārbaudījumi. Un cilvēks saņemot tikai to labo vēsts daļu, tad, kad nāk tie pārbaudījumi, viņš nevar saprast, kas ir, vai Dievs ir pazudis, vai viņš man nemīl, vai es esmu kaut kāds, nu, es nezinu, nu, neritīgs, vai ne, vai es neesmu vairs Dieva bērns, Tā kā acīm redzot, mums ir jāsaprot pašiem pie sevis un arī sludinot evaņģēlī, ka mums ir jāsaka pilna tā vēsts, ka, ka Dievs ir labs, Viņš mūs izglāb, bet tas nenozīmē, ka mums nebūs pārbaudījumi gluži otrādi, jo es domāju, taču sportā cilvēki, ko nedara, lai dabūtu medaļas darbā, kas mums nav jādara, lai mēs saņemtu paaugstinājumu, tad mēs gribam to vislielāko, kas vispār ir cilvēka dzīvē, mūžību iemantot pa vieglo. Nu, tas, tas pirmkārt ir galīgi neloģiski. Ne? Skaidrs, ka būs pārbaudījumi un izturībai ir milzīga nozīme. Um, ar savu izturību jūs iemantosiet sev dzīvību. Un tad man radās milzīgi interesi par to vārdu izturību, ko tas vispār nozīmē. Un izturība ir spēja ilgu laiku bez kurnēšanas un bez žēlošanās pastāvēt spiedīgos apstākļos. Ar saucieniem slavu Tev, Dievs, paldies par šo situāciju. Un tad, protams, es saprotu, Es jau tūlīt uzreiz kritu Dievu priekšā uz ceļiem grēku nožēlā, bet es arī šī brīdī visu jūsu priekšā nožēloju savu grēku, jo nu, te es esmu grēkos pa pilnu programmu. Un um, es domāju, ja jau Dievs man to atklāja, tad slava Dievam tūlīt būs pārbaudījums, kur viņš man pārbaudīs. Un lai viņš ir, nu, lai man šoreiz izdodās un lai mums Visiem izdodās. Un tālāk ir tā iedrošināšā vēsts, romiešu 5.3. Um, nē, tā vēl nav iedrošināšanā. Tur ir ciešanas rada izturība. Ciešanas rada izturība. Bet tad iedrošināša, iedrošinošā vēsts ir mm, romiešu 15.5. Bet Dievs no kā nāk, ja kas dod izturību. Tātad Dievs jau mums grib dot Viņš jau dod mums to izturību. Un es saprotu, ka tas, kas neļauj uh, uh, Dievam, Dievs nevar mums iedot izturību, tad, ja mēs tur pa vidu ķercam kā traki, vai ne, Dievs, kur tu esi, kāpēc tu man nepalīdz, kas nav ritīgi, kad tas beigsies, cik ilgi man būs jāmocās, tā kā es esmu to darījusi. Un, uh, jā.